بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد تكواتنا لليا ندرس زيتو كوسيانا kuhusiana يا أخلاق wasuluk mambo ya tabia na maadili ya Kiislamu kupitia katika kuzisoma akhlaq al-anbiya alayhim salam kuzisoma tabia walizokuwa nazo na kusifika nazo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na katika darasa ya leo tutaingia katika kutaja jambo jingine jipya hili ambalo ni tabia miongoni mwa tabia njema ambazo wamesifika nazo manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala يقول المؤلف حفظه الله تعالى يقول المؤلف حفظه الله تعالى حرصهم عليهم السلام على التزود من العلم حرصهم عليهم الصلاة والسلام على التزود من العلم خلق عظيم من أخلاق الأنبياء عليهم السلام ni pupa yao hao manabii alayhi salam ala tazawudi juu ya kuchukua akiba ala tazawudi juu ya kuchukua akiba min alilmi kutokana na ilmu ikisemu atazawud min azad lakini neno hili likiegemezwa katika mambo ya ilmu ina maana ni kuzidisha katika nyongeza ya ilmu kuongeza kigugu cha ilmu ndiyo atazawudu min alilm kukiongeza kigugu cha ilmu kuifanya ilmu yako kuwa nyingi zaidi kuliko ilivyokuwa hadha huwa almaana kwa hivyo anbiyaullahi alayhim assalam katika tabia zao walikuwa wakijishughulisha na kuongeza ilmu kujiwekea akiba katika mambo ya kiilmu ndio shekhi hapa akasema hirsuhum alayhim assalam ala tazawudi min alilm katika tabia zao ni pupa yao hao manabii alayhim salam juu ya kuchukua akiba kutokana na ilmu kwa maana kuzidisha ilmu يقول الشيخ حفظه الله تعالى ومن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وميونغوني متبيا زمن نبي يشوك جويا صالة سلام أنهم أحرص الناس ala tazawudi min alilm, ni kwamba hakika wao ni wenye pupa zaidi katika watu juu ya kuchukua ziada kutokana na ilmu. Annahum, hakika wao ahrasu nnasi, ni wenye pupa zaidi katika watu ala tazawudi min alilm, juu ya kuchukua ziada, juu ya kuchukua akiba kutokana na ilmu walikuwa hawana mchezo na jambo la ilmu wala walikuwa hawashibi katika ilmu bali kila wakati wakitamani waongeze ilmu hivi ndivyo walivyokuwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walidha na kwa ajili ya hilo rahala Musa alayhi salam alisafiri Musa alayhi salam masafa marefu kama wanavyosema ahlu tafsiri rahala Musa alayhi salam alisafiri Musa alayhi salam akayakata majangwa akasafiri baharini na nchi kavu ila al-Khadir kumfuata al-Khadir alayhi salam رحل موسى عليه السلام إلى الخضر عليه السلام alisafiri Musa alayhi salam kumfuata mtu aliyeitwa Al-Khadir alayhi salam mufassirin wanasema kundi katika wao annahu kana nabiyan min al-anbiya alayhi salam huyu Al-Khadir alikuwa ni mtume katika mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala wengine katika wanawachuoni wanaona kwamba kana rajulan salihan atahu Allah min al alkathir alikuwa ni mtu mwema tu hakuwa nabii bali alikuwa alkhadir ni mtu mwema ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ilmu nyingi hata pale Musa alayhi salam alipodhani kwamba hakuna mtu katika ardhi kwenye wakati wake mwenye ilmu kuliko yeye Allah subhanahu wa ta'ala alimpa funzo Musa alayhi salam ya kwamba wapo wenye ilmu kuliko wewe akamuagiza amtafuti bwana huyu al-Khadir na alikuwa na maajabu makubwa Musa alayhi salam alizipata ilmu kwa al-Khadir ilmu ambazo alikuwa hana ndio Musa alayhi salam kama anavyonukuliwa na Qur'ani alisema akimwambia al-Khadir قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا alitamani hilo Musa akasema Musa kumwambia al-Khadir je nikufuate hal attabi'uka ala an tuallimani mimma 'allimta rushda je nikufuate kwa ajili unifundishe mimi katika yale uliyofunzwa katika miongozo ya sawa katika kupatia kwenye mambo ni kwamba al-Khadir alikuwa na ilmu kwa hivyo Musa alisafiri kwenda kwa al-Khadir liyazdada minhu ilma kwa ajili azidishe kutokea kwake huyo al-Khadir ilmu aongezewe ilmu asome kwa huyu bwana na kweli alisoma ukisoma kisa cha nabiullahi Musa ma al-Khadir katika suratul kahf kimeelezwa kwa uzuri na ufundi mkubwa ni kisa ambacho kina ibar na mawaidha makubwa kabisa katika mambo ya elimu na mengineyo bali Sheikh anasema wa amara Allah Ta'ala nabiyahu Muhammadan alayhi salatu wassalam na alimwamrisha Allah Ta'ala nabii wake Muhammad mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu yake ishuke swala na salamu an yasalahu ziyadata min alilm amuombe yeye yani mtume amuombe Allah an yasalahu ziyadata min alilm amuombe yeye ziyada ya ilmu faqala akasema Allah kwenye Qur'ani kama ilivyokuja katika sehemu ya aya katika sura Taha aya 114 waqur rabbi zidni ilma nasema muhammad e mola wangu mlezi nizidishie mimi ilmu waqur rabbi zidni ilma nasema muhammad e mola wangu mlezi nizidishie mimi ilmu mtume alayhi salam hakuamrishwa na Allah kuomba ziada ya mali wala kuomba ziada ya watoto wala ziada ya jambo lolote bali aliamriwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie ziada ya ilmu kwa sababu kwa hakika aliyepewa ilmu kapewa fadhila kubwa sana kana kwamba kapewa kila kitu mtu aliyepewa ilmu ndiyo yamenukuliwa maneno ya mmoja katika as-salaf وقيل هو من كلام علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه akisema radina qismat al-jabbar fina lana al-ilm waliljuhali malu kwamba tumerizika na mgao wa Allah mwenye nguvu nyingi mgao aliogawa kwetu tumeridhika nao sisi tumepewa elimu na wajinga wakapewa mali kwa sababu anayepewa elimu wallahi kapewa kila kitu kwa sababu anaweza kuitumia elimu yake katika vipindi vyote na ikamuongoza katika sawa biidhnillahi alkarim kwa sababu ilmu ni dira ilmu ni mwongozo mwenye ilmu akiishi kipindi cha ukata kipindi cha dhiki hali ngumu basi ilmu itamuongoza watu wanaishi vipi katika hali ngumu katika ukata ili waendelee kuwa radhi na kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika akiishi katika neema si'a ukunjufu kafunguliwa katika riziki pia elimu ya muongoza watu wenye riziki na kipato kizuri wanaishi vipi vipi aitumie riziki hiyo kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na pepo yake atamuongoza akiishi katika wakati wa vita hali kadhalika katika wakati wa amani akiishi ugenini akiishi katika mji wake akiwa na familia akiwa hana familia katika hali zote elimu ni dira hili wanalikosa sana wajinga ndio maana wajinga la yathbutuna ala halin wengi wao huwa hawathibiti katika hali moja bali wanabadilika kwa mabadiliko ya vipindi akiwa na ukata anakuwa mtu mwingine kari mtu mpole kabisa nyonge kabisa hakuna msikivu kama yeye kumbe anawinda tu pale hana kitu tu yule yule alikuwa kimuona mpole msikivu ana heshima kapata sasa tayari ana viji senti viwili vitatu abadilika akipata maradhi abadilika zaidi akiwa ugenini ana sura ile akiwa katika mji wake ana sura hii na mfano wa hayo katika atahawulat wa ataghayurat haya yanawakuta sana watu wajinga lakini watu wenye ilmu sahihi alilmu an-nafi' watu wenye ilmu na amali ilmu ni dira sana dira kubwa sana katika maisha ya watu na ndiyo maana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliamriwa aombe dua ya kupewa ziada ya ilmu na si ziada ya kitu chochote yako maelezo ya baadhi ya wanachuoni katika aya hii mazuri sana lakini hatuna wakati wa kuyasoma yatakuja katika minasaba mingine wakana alayhi salatu wasalam na alikuwa mtume alayhi salatu wasalam yasalu rabbahu alilma nafi'a na alikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akimuomba Mola wake mlezi elimu yenye manufaa akimuomba Mola wake mlezi ilmu yenye manufaa wa huwa alilmu almaqrun bilamal na ilmu yenye manufaa ni ile ilmu iliyoambatana na amali mtu anatekeleza na kufanyia kazi yale aliyoyasoma ala qadri istitaatihi juu ya kiwango cha uwezo wake والله سبحانه وتعالى يعلم بما يستطيع وبما لا يستطيع na Allah anajua kile ambacho mtu anakiweza na kile ambacho hakiwezi Mtume Ali salam alikuwa akimuomba Allah ilmu hii ndio maana imenukuliwa dua yake mashuhuri kabisa katika kila wakati wa alfajiri akiomba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا عظيم هذا الدعاء akikariri mtume عليه السلام dua hii jambo hili kwa hiyo hirs Sheikh Ali ameeleza kwa ufupi sana kwa hiyo pupa ya manabii juu ya kuzidisha elimu ilikuwa ni kubwa sana جنب جنجين من أخلاق الأنبياء يقول الشيخ حفظه الله تعالى عظيم ثقتهم عليهم السلام بالله عز وجل وحسن ظنهم به سبحانه وتعالى نعم إلين جنب جنجين عظيم ثقتهم عليهم السلام أكبوا وثقة ياو ثقة هابو إن معنى يقين عظيم ثقتهم عليهم السلام أكبوا ويقين ياو بالله عز وجل ومولواه الله عز وجل ولكوا ونا يقين كبوا kwa Allah subhanahu wa ta'ala yani imani yao kwa Allah haitetereki ni madhubuti mno ndivyo walivyokuwa anbiya Allah azza wa jalla adhimu thiqatihim alayhi msalam ay yaqinihim ukubwa wa yaqini yao juu yao iende salamu billahi kwa Allah subhanahu wa ta'ala thiqa hiyo ni kwa Allah azza wa jalla mwenye ushindi na utukufu kadhalika wa husnu dhannihim bihi na uzuri wa dhana yao kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio akasema bihi subhanahu wa ta'ala kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala wa husnu dhannihim bihi subhanahu wa ta'ala na uzuri wa dhana yao hao manabii bihi kwake Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika Allah na ametukuka hii nayo ni tabia nyingine nzito sana nzuri sana waliokuwa nayo manabii wa Allah walikuwa na thika imani yao ni madhubuti sana kwa Allah lakini pia walikuwa na husnu dhann billahi subhanahu wa ta'ala walikuwa na, na dhana njema kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala kila ambalo lawafika wanamdhania Mola wao dhana njema Sheikh anasema hapa wa min akhlaqi al-anbiya'i alayhimus salatu wassalam na miongoni mwa tabia za manabii ishuke juu yao sala na salamu adhimu thiqatihim billahi azza wa jalla ni ukubwa wa thika yao ushajua maana ya thika ni ukubwa wa thika yao hao manabii kwa Allah azza wa jalla wa husnu dhannihim billahi subhanahu wa ta'ala na uzuri wa dhanna yao hao manabii kwa Allah subhanahu wa ta'ala falanbiyau alayhim salam na manabii ishuke juu yao salamu hum ahsanu nnasi dhannan billahi azza wa jalla wao ndio wazuri zaidi katika watu kwa dhana ya kumdhania vizuri Allah azza wa jalla hum ahsanu nnasi dhannan billahi azza wa jalla na wao ndio wazuri zaidi katika watu kwa dhana يكمذني الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام أمي سيما امتومي عليه الصلاة والسلام نهيني الحديث القدسي كما لفي بكيا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتك المسند شيخ أمي شريه كتيني من حديث أبي هريرة وهو حديث قدسي قال الله تعالى mapokezi hayo anayapokea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutoka kwa Mola wake amesema Allah ta'ala ana inda dhanni abdi bi Allah anasema mimi nipo katika dhana ya mja wangu kwangu mimi yani vile atakavyonidhania ndivyo nitakavyomlipa eh kama wanavyosema shurah vile ambavyo utamdhania Allah ndivyo ambavyo atakulipa kwa maana ukimdhania kheri ukawa na dhana njema na Allah basi utalipwa wema na kheri lakini ukawa una dhana mbaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikawa dhania shari tu na mikosi basi kama hivyo hivyo utalipwa ndio wanasema Allah ana inda dhanni abdi bi mimi nipo katika dhanna ya mja wangu kwangu mimi in dhanna khairan falahu in dhanna khairan falahu ikiwa atania yani huyo mja ikiwa atadhania kheri basi anasema mtume alayhi salam kwenye hadithi al-Qudusi Allah anasema falahu kheri hiyo ni kwa faida yake jumla in dhanna khairan ikiwa atadhania kheri falahu kheri hiyo ni kwa faida yake kwa maana itamtetea yeye na kumsaidia yeye wa in dhanna su'an na ikiwa atadhania ubaya fa alayhi basi ubaya huo ni juu yake wa in dhanna su'an fa alayhi na ikiwa atadhania ubaya fa alayhi basi ubaya huo ni juu yake kwa hivyo manabii hata siku moja hawakufungua mlango wa dhana mbaya kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala bali maisha yao yote na utaratibu wao walikuwa wakijenga dhana njema kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala bali wakati mwingine hata pale ambapo watu wengine wamekata tamaa waona sasa hapa tunaangamia mambo yashaharibika utawakuta manabii katika hali kama hiyo bado wanaendelea kuwa na dhana njema kwa Mola wao kwamba hapana Allah hawezi kutuacha bwana atatuokoa atatunusuru na wakizungumza maneno ya tathbiti wakiwaambia wafuasi wao kwenye kipindi kigumu kabisa na hayo tutayaona hapo mbele yatatajwa namna manabii walivyowathibitisha watu wao kwenye kipindi kigumu hii yaonyesha ile thika waliokuwa wali nayo kwa Allah yani yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala na dhana yao kwa Allah ni kubwa kabisa Sheikh anasema Shuaib alayhi salam mtume Shuaib alayhi salam min husni dhannihi wa quwwati yaqinihi e, miongoni au kutokana na uzuri wa dhanna yake huyu Shuaib min husni dhannihi kutokana na uzuri wa dhanna yake wa quwwati yaqinihi na nguvu ya yaqini yake ule umadhubuti wake kwa Allah anna Allah sayansuruhu juu ya kwamba hika Allah atamnusuru yeye wa yantaqimu min alkafirin na atalipiza kisasi kwa makafiri yani kutokana na dhana njema ya nabiiullah shuaib na nguvu ya yaqini yake kwamba hakika Allah atamnusuru yeye wayantakimu min alkafirin na atalipiza kisasi kwa makafiri kwa namna alivyokuwa na dhana njema kwa Allah na yaqini yake ilivyokuwa kubwa qal alifikia kusema na hapa ananukuliwa na Allah katika suratul a'raf akisema qala Allah ta'ala ala Allah tawakkalna juu ya Allah subhanahu wa ta'ala tumetegemea sisi hatuna mwingine ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق يا الله حكوم بين yetu افتح بمعنى احكم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ewe mola wetu mlezi na kuomba hukumu baina yetu sisi na baina ya wenzetu hawa jamaa zetu ambao wanatupinga hukumu kwa haki ewe mola wetu mlezi hukumu baina yetu sisi na baina ya wenzetu kwa haki wa anta khairul fatihin na wewe Allah ni mbora wa wenye kuhukumu Shuaib alayhi salam hata katika mzozo wake na wapinzani wake wale ambao walikufuru da'wa aliyokuja nayo alisarenda ali, ali na kutaka hukumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikimhukumu yeye na wale jamaa zake waliomkataa akiamini kwamba Allah ataitoa hukumu ya haki na ya uadilifu kwa sababu ana thika na dhana njema kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala hana wasiwasi kwamba Allah amkoseshe nusra yeye awatetee makafiri abadan yani Allah atoe hukumu kwamba makafiri wale wako sawa alafu mtume wake Shuaibu ndio mwenye makosa abadan Shuaibu ana yakini kwamba Allah atahukumu kwa haki hawa ndio manabii sio mtu unakuja mbele ya Mola wako Subhanahu wa Ta'ala mguu ndani mguu nje wajaribu jaribu maana imefikia baadhi ya waislamu hata katika dua katika maombi wanajaribu tena pengine huo ndio ushauri kapewa mwisho kwa maana watu wamenishauri sana nijaribu hivi nimejaribu imeshindikana labda nifanye hivi katika mambo ya kilimwengu imeshindikana mwisho wengine wakaniambia maustadhi ustadhi fulani muombe Mungu sasa ndio hivi sasa nimekuja kutazama atikaja kuomba Mungu kutizamia tizamia taraa kama wanavyosema watu wa Tanga <laughs> huenda nikasikika kilio changu na ndio maana hatujibii dua zetu hatuna thika na Allah wala yaqini hatuna ukweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala kisha anasema Musa alayhi salam mtume Musa alayhi salam min adhimi dhannihi billahi adhanna alhaq miongoni mwa iliyokubwa katika dhanna yake huyo Musa alayhi salam Musa alayhi salam mtume Musa alayhi salam min adhim dhannihi billahi adhanna alhaq miongoni mwa iliyokubwa katika dhanna yake kwa Allah dhanna ya haki annahu sayansuru almu'minin kwamba hakika yeye Allah atawanusuru waumini wa yuhliku alkafirin na atawaangamiza makafiri na hii wanayo Musa alayhi salam pasi na shaka qala qaumihi alisema huyo Musa kuwaambia watu wake na hapa ni pale hali ilipokuwa mbaya kwa sababu ya mateso na vitimbi ambavyo Musa alivipata pamoja na wale wachache waliomwamini kutokea kwa Firaun na majeshi yake Firaun aliwafanyia unyanyasaji wa hali ya juu alayhi alayhisalam watu wa kujificha ficha kutufuzwa wanaoshikwa wanauawa wengine wakatiwa jela hali mbaya lakini tizama nabiullahi Musa alayhi salam yaqini aliyokuwa nayo kwa Allah kwamba nusra itakuja tu kwa waumini na Allah atawaangamiza hawa makafiri huyu Firauni huyu na watu wake wataangamia hawa akasema kuwaambia watu wake istainu billahi wasbiru إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين أنا وأنبيا تكيني مساعدك الله أمبيني مساعدك الله واصبروا نصبريني أيني وانا وإسرائيل kisha anawaambia innal arda lillahi hakika ardhi yote ni milki ya Allah yurithuha man yasha'u min ibadi anairithisha ardhi hiyo kwa amtakaye katika waja wake yurithuha man yashau min ibadihi anairithisha ardhi hiyo kwa yule ambaye anamtaka miongoni mwa waja wake wal aqibatu lilmuttaqin na mwisho mwema upamoja na wacha Mungu na mwisho mwema uko kwa wacha Mungu tizama hayo maneno ya yakini kabisa anayozungumza nabiullahi Musa alayhi salam kwa maana msio na wasiwasi huyu Firauni na majeshi yake mnamuona kwamba yeye ndio bwana mkubwa ndio mfalme hapa anajiita Mungu mkuu na watu wote wanamtumikia msiwe na shaka hii ardhi bwana siyo ya firaun hii ardhi ni ya Allah ule utawala wa ardhi Allah huwa anaugawa anawapa wale anaowataka katika waja wake hii aya ina mazingatio makubwa hii aya katika msingi katika da'wa yetu na kwa msingi huu tunatofautiana sana sisi na makhawariji sisi masalafi ahlus sunna wal jamaa ahlus sunnah wal jamaa as-salafiyun ahlul hadith ahlul athar الطائفة المنصورة الفرقة الناجية الغرباء majina yote haya ni majina ya mtu mmoja wanaamini kwamba watu wakisimamia misingi ya imani na uchamungu wakafanya matendo mema basi wanapewa madaraka ya ardhi na Allah Allah ndiyo mwenye kutoa madaraka na ndio maana huwa kuti masalafi wakihamasisha uasi kwa kuunda vikundi na kuvipa silaha na fikra viingie mistuni na kupambana na watawala walio madarakani masalafi wanaona kufanya hivyo sio njia sahihi ya kufikia kuhukumu dola ya Kiislamu njia sahihi ni kurudi katika sheria kwa kuanza kutekeleza Uislamu kwa mtu mmoja mmoja kadhalika kwa mustawa wa familia kisha kwenye jamii yako inayokuzunguka hatimaye kwa taifa na kwa mataifa hiyo ndiyo barabara ya kuleta izza na ahlusunna wakiyazungumza hayo miongoni mwa dalili zao ni aya hii innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi hakika ardhi ardhi ni milki ya Allah hakika ardhi ni milki ya Allah anairithisha ardhi hiyo kwa mtakaye katika waja wake al-abd mtu mwenye sifa ya kupewa nchi ni mja al-abd abdun lillah ni mja mtiifu aliyesarenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye haki ya kupewa ardhi na kuitawalia kadhalika tunastadil na aya nyingine wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi tadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna al-aya naamini kwamba kuna ahadi hiyo Allah ameitoa kwa waliamini kufanya matendo mema kwamba Allah atawatawalisha kwenye ardhi sasa angalia yakini hii ya Musa